فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتحدو ركب عزتنا pijetla džinima pred useljenju, da ga, dži, da ga čuvaju tako ovaj, da bi im se približio sa tih Pa To je bila, oni malo sve Ne, ne, ne, kaže, nije, nije, nije, nije to uradio, to je, nego kaže, Pavo je sa svojom majkom. Evo zubila, treba ga ubiti, treba ga zakla, treba ga. Subhanala, ovo prvo je brat veliki šir koji ga izvodi iz I oni nisu mnogo radni. A ovo drugo je veliki grije. Veliki grije, nema sumnje da je veliki grije. Ali opet, ako Allah bude htio Neće ga izvesti, taj ga grijeh neće izvesti iz vjere. Iako kažemo da to veliki grijeh, da je to pogano djelo, ovo je vamo još poganije. Ovo je vamo još gore. Zato što će vječno u džahenemu ostati zbog toga. To nije dan, dva, braćo. To nije mjesec, godinu, sto godina, hiljadu godina, nego vječno. Nema više kraja. I svaki dan patnja gora i veća. Ne uzubila. نحدو رب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا سنتنا سنتنا Na primjer, onaj ko dođe i kaže jevreji i kršćani, oni su kaže vjeruju. I oni vjeruju. Aj, braći, zašto izvjeruju? Zato što oni nisu vjernici. Allah ih naziva kafirima. Kul ja juhel kafirun. Reci o nevjernici. Pa se obraćaj jevrejima, i kršćanima, i mušnicima, i vatropoklonicima, i budistima, i svim drugima koji nisu muslimani svima drugima se obraća koji nisu muslimani i nazivaju ih kafirima i mi ih moramo nazivati kafirima možemo ih nazivati jevreji i kršćane ehlu ali to ne znači da su jedni to ne znači da su jedni to znači da su samo malo razlikuju od drugih od drugih od drugih kafira i od drugih mušnika ili sumnja u njihovo nevjerstvo zašto je to braćo važno zato što takav sumnja u svoju vjeru Zato što takav sumnja u, u, u vjeru islam. Ne možemo biti isti mi i oni koji čine širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne možemo se istim imenima nazivati. كي تمضي مسيرتنا كي تمضي مسيرتنا I mora im se to dati do znanja. Da ih pozovemo, braće, Na taj način da ih pozovemo u vjeru. Ako im mi kažemo, i vi ste vlad, dobro, i vi ste u pravu. Pa ako smo mi u pravu, što da prihvatamo islam? Jel, što da prihvatimo islam ako su u pravu? بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحدو ركب سنتنا سنتنا سنتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام neka je salavat i selam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove ashaabe i sve one koji slijede njegov sunnet i put do sudnjega dana. Amin. Bi izni lahi draga braćo, govorit ću vam nešto iz akide, iz vjerovanja i stvari koje su jako, jako važne za svakog muslimana i za svaku muslimana. Znamo da uglavnom većina stvari i većina propisa u islamu i većina ibadeta i većina stvari ima svoje propise. Pa znamo, na primjer, ako hoćeš abdest uzmeći, imaš šartove abdest, pa imaš ruknove abdest. Kad učiš sve to, sve to moraš da nam. Na kraju, šta se uči, braće? Uči se kako se kvari abdest. Da ga ne bi pokvario i ako ga pokvariš, da ga obnoviš. Zatim, Imate namaz, pa imamo šartove namaza Da se okreneš prema kibli, da se obučeš, da bude čisto mjesto, tijelo, sklanjati abdet tako dalje. Imaš ruknove, ruknove ovoga, ruknove namaza. Početni tekbir, učenje fatihe, kijam, stajanje, ruku, sežda i tako dalje. Šta na kraju posle učiš? Učiš šta kvari namaza. Kako se namaz može pokvariti? Ako izađe, ako se pokvari abdest ili ako se čovjek nasmije ili priča ili tako dalje. Odmah znači učiš te stvari koje kvare, koje kvare. Imamo iman. Šta je iman? Ko, ko će mi reći definiciju imana? Šta je to iman? Kod ehli sunneta iman. Šta je to iman? Ako se neko pita, pominje se iman, iman, šta je to iman? Dalje? Tama. Taman. To je znači ima Da čovjek vjeruje srce. Da bude ubjeđen u Allahovu subhanahu wa ta'ala postojanje. U Allahovu subhanahu wa ta'ala jednoć. I sve ono što se tiče gajba. Da jezikom izgovara to svoje vjerovanje, šehade, ešhedu an la ilaha illa Allah, wa ene Muhammed, Rasulullah i tako dalje, da izgovara one riječi koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. I na kraju da sve to potvrdi svojim dijelom. Kroz činjenje ibadeta, kroz činjenje namaza, post, zekar, hađ, tako dalje. I znači to su tri rukna imana. To su tri rukna imana. Znači, a rukn je, braćo, stup nečega. Nešto bez čega jedan ibadet ne bi bio ispravan, a nalazi se u samom ibadetu. I ima razlike, na primjer, kad kažemo šart i kad kažemo rukn. Šart je nešto bez čega neki ibadet nije valjan, ali je izvan tog samog ibadeta. Na primjer, abdest je šart za ispravnost namaza. I abdest se ne nalazi u namazu. U namazu je znači početni tekbir, učenje fazi, to je u to namaz. A ovo su stvari prije namaza da se očistiš, to je prije namaza. I tako dalje. A ruknovi se ono samo samom u namazu. Tako znači, ruknovi imana su šta? Ubjeđenje, izgovaranje jezikom i potvrđivanje djelom. Ako pali jedan od ovih ruknova, i ako fali od jedna od ovih stvari, vraća, nema imana. Ako čovjek, na primjer, klanja, izgovara se i sve to, međutim nije ubjeđen u srcu da je Allah jedan jedini nije ubijeđen u srcu da Allah postoji ili tako dalje, ili sumnja u meleke ili... Takav čovjek nije vjernik. Takav čovjek nije mu'min. Što? Zato što mu fali jedan, jedan, jedan od ruknova Ne vjeruje. Ne vjeruje. Džaba mu što radi. Ako ne vjeruje, nema, nema od toga nikakve, nikakve pajke. Ono što ja, znači, želim u, ovoj, u ovom obraćanju, a ovo je, braću, jako važno i trebate naučiti, jeste stvari koje čovjeka izvode iz islama. Da spomenem stvari koje čovjeka izvode iz islama. Zašto, braću? Ne da bismo išli okolo i pitirili ljude. Ne da bismo vikali, e, ti si zašto ti Ne, nego da naučimo da bi se od toga sačuvali. Isto ko što učimo stvari koje iz ovaj kvare namaz da bismo se sačuvali, ne da bismo gledali ko je pokvario namaz ne. Nego prvo učimo da bi sebe sačuvali od tih stvari, da ne upadnemo. A ako ne daj Bože upadnemo, da znamo da smo učinili nešto, da se povratimo našem gospodaru i da obnovimo naš iman i, naš, i, našu, i našu vjeru. To je znači glavnija stvar za izučavanje, za izučavanje ovaj ove, ove teme. To je glavni povod za izučavanje ove teme. Jer nažalost, postoje ljudi koji su džahili, koji su se i upadne u neke stvari i sam ne zna da ju I bila može da skonča kao nevjernik. Može da skonča, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio, da se nije pokajao Allah subhanahu wa ta'ala. A ja sam sinoć malo braći Smederu govorio koliko je važno da čovjek se boji za svoj iman. Da čovjek stalno čuva svoj iman. Ibrahim a.s. je dovio Ođrubni wa banija na'budu Kaže, sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. Iako Ibrahim a.s. bio musliman i to je jedan od najvećih muslimana koji je ikad živio. On njega je bilo strah i moli Allaha da ga sačuva i, njega i njegovu vjeru. Zatim, Allahu poslanik sallallahu alaihi on je dovio, on je dovio Allahume, ja mu kalli el kublubi, sebi spalbi ala O Allahu, ti koji okrećeš srca, okreni moje srce, učvrsti moje srce na svoje vjeru. Učvrsti moje srce na svoje vjeru. I znači, i stalno se čovjek mora čuvati da ne upadne u ova, u ova ne da Bože djela. A kaže Ulema, rahmetullahi alehi, kaže od nifaka je, od munafikuka je siguran samo munafik. Vjernik nije siguran. Stalno ga je strah da upadne u nifak. Da stalno da ne izađe iz A onoga koji je munafik njega nije strah. On kaže, ja sam muslima, nema, iako nikad možda ne iako niti poda, iako ništa od islama nema, možda samo ime ili sve manje imena, kaže, ja sam muslima, ja imam srce. Pa i krava ima srce, subhanala. Ali nije, krava i krava. Krava nije musliman. Sramo srce. Ne, ne, ne, ne čini čovjeka muslimana. Jer mi kažemo, vraća, mi kažemo ono što je u srcu, to mora da se manifestuje i napolje. Ono što je u srcu, mora i napolje da se vidi. Šta misliš, neko kaže tebi, čovjek kaže ženi, ja tebe ženo volim. Ja tebe volim svim srcem. Hoće da je tuče. Hoće, neće da je kupuje, da se oblači, neće, maltretira je. E, čini joj zulu, pa ja tebe volim srce. Lažeš, šta ćemo reći, lažeš, ti mene ne voliš. Idi nađi neku drugu voli, ne voli mene više voljeti, jel? I zato čovjek mora, čovjek mora da se čuva ovih stvari. Ja ću spomenuti deset stvari koje ljude izvode iz vjere i koje su najčešće i koje su najčešće to ne znači da ih nema još. Ima ih još. Nema knjige iz Sika, od knjige koja govori sika da nema u sebi poglavlje Kitabu Ridde. Knjiga o Ridde, o murtedima. I šta ih sve izvodi iz vjere. Bilo koji mezer, Bilo da je hanetijski, bilo da je šatijski, bilo da je hamelijski ili malitinski, bilo svaki mezer i svaki to fiksko dijelo koje je opširnije ne ona koja se poput i Mihala i slično tome, to nema. Međutim, ona veća dijela i slika koja obrađuju čitati, imaju dva ta dijela, imaju to obladu. Prvi i najveća dijelo koje čovjeka izvodi za Allahove subhanahu wa vjere jeste šta? Ko će mi reći? Prvo dijelo, pa pričaš, nema pitanja. Ovaj, prvo djelo koje dijelo koje, ovaj, najveće dijelo koje čovjeka izvodi iz vjere. Sir, sir, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna Allahe la jazufiru wa yusake bihi wa jazufiru ma dune zalike men ješa. Zaista Allah neće oprostiti da mu se čini širk. A op, neće oprostiti bez teube, Neće oprostiti bez teube. Onaj ko se pokaje, to je drugo pitanje. A oprostit će onome, mimo toga, onome kome on bude htio. Allah će prosti mimo širka onome kome on to bude htjeo. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna man yusrik billahi faqad harrama Allahu alayhi wa ma'wahu uh, wa ma'wahu nar wallahu wa ma lidh min ansar. Kaže onaj ko čini širk Allahu, Allah će mu zabraniti džennet. Nikad džennet neće ući. Nikad u neće ući. I od zagarantovana mu je vatra zagarantovan je vatra, a nasilnici nemaju pomagača. Oni koji čine zul i nasilje, a to je prije svega šir, oni nemaju pomagača. Allah subhanahu wa ta'ala sigurno neće pomoći. Koja su to dijela širka? Ko će mi nabrojati? Hajde. Neka od dijela širka. Hajde. Obožavati nekog drugog Dalje. taman. To je obožavati i pripisivati. Dalje. Dalje, neko konkretno dijelo, hajde. Jes, da prinese žrtvo radi džina, ko što su mnogi radili. Da li oni džinima prinose ili? ja. Ako prinose svetom Đorđu, to je šir. Ako prinose Allah, to je novotarija. Aj, pazi, mora se tu tačno razjasniti šta oni rade. Ako prinose svetom Đorđu, kako ga nazivaju, nije niti svet, onda je to širk veliki. Ako prinose Allahu subhanahu wa ta'ala, onda je to novotarija. Zato što to poslanik nije radio. Zato ni ashabi ni prve, ni prve generacije. Morate to ovaj raz, razvojiti. E, ja ne znam sad tačno što oni rade. Ja, ja sam ovaj ne, ne, ne mogu ništa ne mogu ništa o tome kažem. Na primjer, od tih vrsta jeste dova mrtvi. I uopšte dova nekom je mimo Allaha, mimo Allaha To je veliki šir. To je veliki šir. Ko što imaju. Zatim traženje pomoći od onih koji nisu kadri da pomogu. Drugo je ja tebi, ajde pomogu da gurnem auto. nije Međutim, da ja tražim, na primjer, od nekog mrtvog ili od nekog koje je na, na drugi kraj zemaljske kuj, da, po, poguramo auto, to je šir znači. To je širk. Ili, ko što mnogi traže, na primjer, od mrtvih, od turbeta, od ne znam ti čega, traže pomoć, traže djecu, traže i metak, traže, E, to je, to je šir. To je šir Allah subhanahu Zatim, što je šest ovaj brat spomenuo, e, klanje, da kolje u nečije, u drugo ime i tako dalje. To je veliki grijev, šir koji čovjeka izvodi iz vjere i vječno će biti ne može bila da nas sada toga sačuva u džehennemu. Ja ću vam ispričati jednu priču koja je vezana i za ovu vrstu širka, a koja je isto i vezana za važnost izučavanja ovih tema. Kaže, bio je jedan šejih i podučavao je svoje učenike knjizi Teohida. Jeste čudili za kitabu Teohida? Knjiga Teohida jednoće Allah subhanahu ima poznata knjiga od šeha Muhammeda ibn Abdullah Kitabu Tafid. I kad bi god prokomentarisao, čitao bi i komentarisao tu knjigu. I kad bi god završio, on bi se vraćao iz početka. Svaki put se vraćao iz početka. I govorio i upozoravao I njima učenicima dosadilo. Svaki put Kitabu Tafid. Pa i kaže šeha, malo nam promijeni malo ahlaka, malo fikha, malo sire, malo, malo ne, neki drugi. Stalno izučavamo tu jednu stvar. Dobro, kaže, vidjet ćemo, Dođe jedan dan kaže, znate šta sam čuo? Došao je čovjek i zatvo je pjetla džinima pred useljenju u Da ga, džini čuvaju, tako ovaj, da bi im se približio sa tim klanjem. bila oni malo su pobudiš. Ne, ne, ne, kaže, nije, nije, nije, nije to uradio, to je, nego kaže, spavo je sa svojom majkom. Preuzu bila, treba ga ubiti, treba ga zakla, treba ga. Subhanallah. Ovo prvo je vraćao veliki šir koji ga izvodi iz vjere. I oni nisu mnogo radili. A ovo drugo je veliki grije. Veliki grije, nema sumnje da je veliki grije. Ali opet, ako Allah bude htio će ga Neće ga izvesti, taj ga grijeh neće izvesti iz vjere. Iako kažemo da je to veliki grijeh, da je to pogano djelo, ali ovo je vamo još poganije. Ovo je vamo još gore, zato što će vječno u džahenemu ostati zbog toga. To nije dan, dva, braće, To nije mjesec, godinu, sto godina, hiljadu godina, nego vječno. Nema više kraja. I svaki dan patnja gora i veća. Ne odobila. A zbog ovoga Allah će ga možda kazniti u žehennemu koliko on bude htio. Pa će ga na kraju, kad ispašta, ispo, e, te, plati sve te, svoje grije, onda će ga uvesti u E, kaže, moji učenici, vraćamo se mi, kaže, ponovo na kitabu terahidu. Ponovo se mi vraćamo na tigu iz Što? Zato što nisu skontali. Zato što toliko vremena nisu, nisu skontali. Zatim, Druga stvar koja ljude izvodi iz, iz vjere, koja je ovdje spomenuta, men ja'ale bejnemu wa bejna Allahi wa sa'id. Jed'uhum wa jes'aluhum šefa'ate wa jetevakjelu alejhi, kad kefere iđma. Onaj ko začini između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednik. Ko uzme posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala i njima se obraća, njima dovi i tako dalje. Primjer, primjer kao što su uzeli kršćani i alaihi salama kao posrednika između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili kao što su uzeli one svijete svoje kao posrednika. Ili kao što su mnogi uzeli mrtve ili kao što uzimaju da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva čak poslanika sallallahu alaihi sallam kao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je bio posrednik u dostavljanju objave. Dostavio nam je objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. To i njegova je misija Čim je završio to, Allah subhanahu wa ta'ala je uzeo njegovu dušu. Umro je Allahov poslanik sallallahu alejhi Ali neki džahili i neki koji ne znaju svoju vjeru uzeli su ga za posrednike i dove i vole ga i briste i plaću i kod njegovog kabura ostavljaju ovaj, dove i nema šta, šta ne rade. Bacaju se i tako dalje. Nema šta ne rade kod njegovog, kod njegovog kabura, sallallahu alaihi sallam, a on je uvijek na to upozoravao. On je uvijek na to upozoravao. Čitava njegova bila mitja da upozorava na to, subhanahu, subhanahu. I kad je umro Allahov poslanik sallallahu alejhi ve kada su neki ashabi povislili da on ne može da umre. Među njima i to, ona radi anhu. Kaže ko kaže da je poslanik umro glavu su bosići. A, a Omer nije, se Omer kad kaže nešto, on se nije Nego je bi to odmah završavao. I kaže Ebu Bekr radijallahu anhu, on je bio uvijek piseban. I on je, zato, zato je bio bolji od, od Omera. Zato je bio najbolji čovjek u ovom umetu. Dođe i svih tih asaba i kaže, o ljudi, vi koji ste obožavali poslanika sallallahu alaihi ve znajte da je on umro. Onaj koga ste obožavali više nema. Što, šta znači to? Znači da on nije dostajan obožavanju. Od njega slijedimo, njega volimo, ali ga ne obožavamo. A oni koji su obožavali Allaha, on je živi i vječni. On je živi i vječni, on neće da umre. I može se obožavati samo takav. Onaj koji je vječan, on se može obožavati. Onaj ko će da umre, ko ne može da ti pomogne, on nije zaslužio da se obožava. A to je jedini Allah subhanahu wa ta'ala koji se može obožavati. Jedini Allah subhanahu wa koji se može obožavati. I znači, ne priliči nikome da uzima posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto čak, musici iz Meke, oni su musici bili. Šta znači? Vjerovali su u one svoje kipove, ali nisu vjerovali, pošto mnogi danas misle da vjeruju. Oni su priznavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su smatrali da je on vrhovni Bog i da je on vrhovni gospodar. Oni su to bili uvjeđeni u tome. Međutim, šta ovi njihovi posrednici, ovi kipovi su bili samo posredni. Kaže, la na'buduhum illa li ribuna ila Allah zufa. Kaže, mi njih ne obožavamo, osim da nas približe Allah. Ko da ti približi? Onaj kamer, ono drvo, ili onaj mrtvi, subhanallah, ljudi, kako su ljudi, ti koji čine širka Allah, kako su glupi, oni koji obožavaju mrtve, koji obožavaju kabure, glupi su, on ne zna da li je taj što je umro, da li je u dženet ili u džehennu. Ne zna. Možda je on potreba naše dove, da dovimo Allah subhanahu wa da ga da mu oprosti. A on možda glavi u džehennem, on ga dovi, on ga zove, traži pomoć od njega. Subhanallah, subhanallah, kakva je to vjera i kakva je to ibada. Sljedeća stvar, braće. sljedeća stvar koja je jako bitna, koja mnoge ljude izvodi iz vjere, jeste Men lem yukeffiru mušrikine au šekke fi kufrihim au sahkaha Onaj ko ne tekstiri mušrike ili sumnja njihov kufr ili smatra da je njihova vjera ispravna. Ta je na Naprimjer, onaj ko dođe i kaže jevreji i i oni su, kaže, I oni vjeruju. Haj, braći, zato vjeruju. Zato što oni nisu vjerujući. Allah ih naziva kafirima. Kul ja i juhel kafirun. Reci o nevjernici. Pa se obraća i jevrejima, i kršćanima, i mušnicima, i vasopoklonicima, i budistima, i svim drugima koji nisu muslimani. Svima drugima se obraća koji nisu muslimani. I naziva ih kafirima. I mi ih moramo nazivati kafirima. Možemo i nazivati jevreji kršćane ehlu tabijan, ali to ne znači da su vjernici. To ne znači da su jednici, to znači da se samo malo razlikuju od drugih, od drugih, od jazira i od drugih muži Ili sumnja u njihovo nevjerstvo. Sumnja da je islam Da. Zašto je to, braćo, Zato što takav sumnja u svoju vjeru. Zato što takav sumnja u, vjeru islam. Ne možemo biti isti mi i oni koji čine Šifra, Allahu subhanahu wa Ne možemo se istim imenima nazivati. Oni su čavu čapiri, oni će vjesom džehennem. I mora im se to dati do znanja. Da ih pozovemo, braće. Na taj način da ih pozovemo u vjeru. Ako im mi kažemo, i vi ste vas dobro, i vi ste u pravu. Pa ako smo mi u pravu, što da tamo islam? Jel? Što da primate islam ako su u pravu? Nema potrebe. Ne, nego im kažemo, vi ste u džahenem, ako ne prihvatite islam, vješni ćete u džahenem. Zato što vam je to Allah na ovaj običaj. Zato što vam stina time Allah subhanahu wa ta'ala prije. I ne smiju se oni nazivati vjernicima, niti se njihova vjera smatrati ispravno. Ko što, nažalost, rade, rade mnogi. Sljedeća četvrta stvar jeste من اعتقد أن غير هدى نبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هداه kaže onaj koji smatra da je nečija uputa bolja od poslanikove upute. Ta je nevjerna. Mi kažemo poslanikova je uputa najbolja. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ništa nije govorio po svome nahođenju. ništa nije govorio iz svoje glave, nego šta? Vama jenti kuanil hela in huwa illa vahju juha. On ništa ne govori po svome hiru, nego je to objava koja mu se objavljuje. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, je donio objavu i donio je uputu i upućivao je ljude od Allaha subhanahu wa taala od onoga koji ne griješi. I onaj ko smatra da je nečija uputa bolja, kaže da je taj bolji od poslanika ili da je bolji od Allaha, ne uzubila. I takav je nevjerni. Ili evo, حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يقدر حكم التواغيث على حكمه فهو كافر ili onaj koji je ubjeđen da je a, njegov sud i njegov šerijat i njegov zakon ovaj da je nečiji drugi zakon ili sud ili šerijat bolji od suda Allahov poslanika i njegovog zakona i šerijat. Ta je, kaže, kafir. Kao je, to je kao onaj koji daje ta tagurskim sudovima i tagurskim propisima nad vjerom, nad vjerom Nema sumnje, braće, da je to nevjerstvo. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da je Allahov zakon najbolji zakon. Da onaj koji nas je stvorio najbolje nas poznaje i najbolje zna šta je dobro za nas. I najbolje zna šta je dobro za nas. Ako vidite, braće, ako vidite, ako vidite da je neko proizveo neku mašinu, on je najbolje poznaje. Što? Zato što je on svaki onaj dio u nju gradi, On to zna najbolje. Allah subhanahu wa ta'ala je nas stvorio. I on nas najbolje poznaje. Najbolje zna šta je dobro za nas. I nema sumnje da je njegov šerijat, njegov zakon najbolji. I da se ne može porediti. I da se ne može porediti. Ovdje samo ću dodati još nekolike stvari, a to jeste da niko ne smije davati prednost nekim običajima, nekim običajima koji su se kod nas uobičajili nad uputom Allahovog poslanika sallallahu nad sunetom Allahu poslanika sallallahu Moramo ga slijediti, moramo slijediti njegov sunet. I ako se neki adet ili običaj kosi sa sunetom Allahog poslanika, moramo ostaviti taj, taj adet i taj običaj a uzeti sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov i njegov njegov sunet. I braćo, posebno upozorenje onima koji kažu ovo je naša tradicija, ne znam kako, ili boštanska tradicija, ili romska, ili albanska, ili turska tradicija, pa kada mi ovo nećemo da ostavimo. mi imamo tradiciju koja je Allahov poslanika tradicija, i koja je starija i od bosanske, i od romske, i od albanske, i od svake druge tradicije. Subhanallah, to je prava i jedina ispravna tradicija. I ne smije se druga tradicija ovaj slijediti. Međutim, ako neki ima običaj koji se ne osim sa šerijatom, nije problem da se praktikuje. Nije problem da se praktikuje, ali ne u ibaditima veću, nego u drugim stvarima. U drugim stvarima koje su van ibadeta. Na običaj je kod nas na primjer, kad se, kad se dijete osuneti, obreže, da se dođu u da se, da se časti to dijete, da mu se ostavi nešto novo. To je lijek i običaj. I on nema nikakve suprotnosti. Iako to nije radio Allah, iako to ashabi nisu radili, kažemo da nema smijeti, da ne suprotstavlja ničem. I nije to i bad. i nije to i bad. Međutim, ako ima neki običaj, pa da se proslavi Uh, da se napravi banke, da se pijan da to je već priča o kojoj nećemo, o kojoj nećemo govoriti. Peta stvar, braćo, i sa ovom ćemo završiti, pa ćemo inša Allah kasnije nastaviti, jeste Men ebgade šeje mima džaje bihi Rasulu sallallahu alaihi wa sallam wa lev amile bihi kefere. Li qavlihi ta'ala ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم kaže onaj ko mrzi nešto sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže pa makar to i radi ako nešto mrzi on je pa makar to i radio takav je kafir i Dokaz zato su riječi Allahov, Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu u suri Muhammed 9. ayat zalika bi ennehum kerihu Allah. Zato što su oni mrzeli ono što im je došlo, što im je Allah objavio, fa habita a'malum. Pa im je on njihova dijela sva poništio. Sva im je dijela poništio. Na primjer, na primjer, što Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku naredio da klanja. I čovjek klanja, pokorava sve što mora. Međutim, mrzi to. Mrzi ga nama. Takav čovjek je tjaz, iako klanja. Mrzi hijab, pokrivanje žena. Mrzi neki propis od propisa. Takav čovjek, pa makar i postio, i klanio, takav čovjek nije musliman. Ne smije. Ono što je od Allaha, to volimo, subhanallah. Ono što je od Allaha vjere, to volimo, zato što je to dobro za nas. Nije nam ništa objavljeno što nije dobro. I moramo se toga pridržavati i moramo voljeti to. I ovaj drugom prilikom možda govorit ćemo o šartovima imana, o šartovima šehadeta. Pa jedan od tih šartova da bi šehade bilo ispravno šta? Ljubav. Da volimo šehadet, da volimo tevhid, da volimo sve ono što proističe iz tog šehadeta. Da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alejhi od svih ljudi i od žena i od djece i od majke i od baba i od eh, nas sami da volimo njih više. I ako ispunimo taj šart onda nam je šehadet ispravno. Ako se i ostali, ako se i ostali šartovi ispune. I sad ćemo preći eh, na da klanjamo namaz, da je Pa ćemo inša Allah nastaviti, nema, nema, nema. جزاكم الله خير جزاك الله خير